Tayo pong lahat ay tumayo. Basahin ko po sa inyo ang 2 Peter chapter 3. Follow me with your eyes from verse 1 up to verse 7. Beloved, I now write to you the second epistle, in both of which I still up your pure minds by way of reminder that you may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and of the commandments of us, the apostles of the Lord and Savior. Verse 3 Knowing this first, that scoffers will come in the last days, walking according to their own lusts, and saying, Where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, All things continue as they were from the beginning of creation. For these they will willfully forget that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of water and in the water, by which the world that then existed perished, being flooded with water. Verse 7 But the heavens and the earth, which are now preserved by the same word, are reserved for fire until the day of judgment and perdition of ungodly men. Tayo po'y manalangin. O aming dakilang Ama, salamat. Salamat dahil uli nyo kaming i-gather sa place na ito, makinig sa inyong salita. Salamat kay Peter na yung ginagamit na inaisulat ng 2 Peter guided by the Holy Spirit. At Panginoon, kayo mangusap sa amin. Ang iyong banal spirito niyo, Panginoon, ang magbigay ng pangunawa, gabay ng aming pakinig, at kailangan magbigay ng kapurihan at narin yung aming puso na sumunod. Salamat din, Panginoon, sa time na ito na isang privilege ang mag-aral ng banal na kasulatan. Salamat na sa chapter 3 na po kami. Salamat po sa patuloy niyong paggabay sa amin. Samahan niyo ang aming kapatid din si Perlene. Pagkalingin niyo po siya para next Sunday makapiling po namin. Ito po ang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po'y mali na pong magsipo. Remember our faith, our faults, our faithful Lord, and our future. Tapos na po yung our faith. Okay? The purity of our faith. Ngayon po, pag-usapan natin ang the perversion of our foes or enemies. The perversion of our foes. Pag sinabing perversion, ito yung mga tao na hindi man natin sila inaaway, gusto natin sila maging kaibigan, sila po yung umaaway sa salita ng Panginoon. Alam niyo po ba, maliban kay Jesus, madalas silang sirain, wasakin ang pangalan ng Panginoon. Yung nagsasabi na siya'y tao lang, yung po'y paninira sa ating Panginoon. At sinasabi nila si Jesus ay hindi pa sapat yung kanyang ginawa sa Calvary. Kailangan pa natin ang mga tulong ng mga saints yun po ay blasphemy sa harapan ng Panginoon. Pagkat Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Kaya hindi na natin kailangan ng mga saints para makalapit sa Diyos sapagkat si Jesus Christ is the only way to God. Okay? Pagkat ngayong araw na ito ay madadagdagan naman ng saints ang isang grupo. Salamat sa Panginoon. Alam niyo ang salitang saints sa Bible, nung araw yung oras na nagsisika ng totoo at tumanggap ka sa Panginoon at tinanggap mo siya bilang tagapagligtas at Panginoon na susundin ng buhay mo. Yun ang araw, ikaw po'y naging saint sa harapan ng Diyos. Ang saint sa Bible po, ibig sabihin niya set apart. Hiniwalay tayo ng Diyos from unrighteousness to righteousness, from idols to the living God. At ibig sabihin ng saints, ay eh, may pag-aari ng Panginoon, mga anak ng Diyos, at hindi mo na kailangan mamatay pa bago i-declare na saints. Sa Bible, buhay ka pa lang, dinideclare ka ng saints. Ngayon, kailangan ka pong mamatay, kailangan gumawa ka ng himala. Salamat sa Panginoon. Siya yung nagdi-declare ng saint, hindi tao. Ang tao pwede siya mag-declare ng saint, hindi ibig sabihin niyan, sang-ayon ng Diyos siya pa rin ang final decision. Magpa, magdi-decide kung sino yung pwedeng maging saint. At kadalasan yung mga taong makasalanan, yung mga saints po yung mga makasalanan na nagsisi ng kasalanan. At naniwala sila, si Jesus ay enough, sapat na sa kanilang kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan. Ito yung ginagawa ng mga false, perversion. Pinapalitan nila yung katotohanan, binabawasan ang dinadagdagan, tinitwist nila o gumagawa sila ng fabrication. Okay? Gumagawa sila ng kwento na hindi totoo, na hindi sakayon sa salita ng Panginoon. Ngayon po ay, yan po ang labanan ngayon. Hindi natin malaman kung sino nagsasabi ng totoo. Si Senator De Lima ba? O si Presidente Duterte? Sabi nila, mas lamang si Presidente Duterte kasi 30. Si De Lima, lima lang eh. Ah, De Lima, Duterte. O kaya, Kaya di natin alam kung sino gumagawa ng fabrication sa kanila, kung sino nagsasabi na totoo. Di ba? Kaya pagsasamahan din ng mga evidences, mga witnesses, para malaman nila kung sino nagsasabi na totoo. Yan ay sigurado sa korte pag-uusapan niya. At na, nakarang Rio Olympic, nalala nyo na kung saan kinasuhan yung isang swimmer ng Amer Amerika. Gumawa siya ng kwento na hindi totoo na sila daw ay na-hold up pero hindi mo pala. Kaya pinasuhan sila, nagmulta sila sa Brazil, sa Rio. Kaya ganyan po ibig sabihin ng person o publication. Tingnan natin ang ginagawa ng mga taong ito. Verse 3 up to verse 7. 2 Peter chapter 3 verse 3, diyan po sa harapan natin. Knowing this verse, pag na queen, paki-change na. Knowing this first of all, the scoffers, ang tawag sa scoffers, sa ibang translation, mockers. Okay? Scoffers will come in the last days with scoffing, following their own simple desires. Ibig sabihin ang kanilang talino, ang kanilang ginagawang balita, ang kanilang katuruan, hindi galing sa salita ng Panginoon. Hindi galing sa Diyos. Galing sa kanilang talino, sa sariling kakayanan, sa sariling talino. Ang tawag nila ay simple desires. Hindi desire from God, kundi galing sa kanila. Sinful. Ibig sabihin, binabago nila. Yung talino ng Diyos, tinitwist nila yung talino ng Diyos. Gumagawa sila ng kwento na hindi totoo. Noong panahon na yun ay, ngayon, grabe ngayon kasi may Facebook, may Twitter. Di ba? Kaya mo maglagay ng ano dyan. Kaya mo siraan yung isang taong gusto mong siraan. Di ba? Kaya, meron, kaya nadagdagan yung ating batas eh. May cyberbullying eh. Kaya eh, huwag kayong maglalagay doon, may kaso po yun. Pwede eh, kayong idemanda. Pero kung hindi po totoo yun, ibigay nyo na lang sa Panginoon. Kasi pag nagkaso kayo, gastos yan. Pero kung totoo, reminder din sa atin yan. Sabi nga nila, do not fear criticism when you are right, but never ignore it when you are wrong. Kita ko tuloy si Ashi, happy birthday Ashi, ano, August 31. Salamat sa cake, ha? Ah. Sabi ni mama mo kasi, pancake eh. Knowing this verse, following their own desires, yung mga scoffers. Ibig sabihin, napakalaga kay Pedro, malaman natin to eh. Malaman natin to eh. Alam niyo, problema nga, problema ngayon sa mga Christian churches ngayon, hindi na sila nangangaral o bihira na sila mangaral o ayaw nilang ipangaral yung mga bagay na against sa mga taong naninira ng salita ng Diyos. Pero yung mga apostles noon at yung mga preachers na matatapang at patuloy na niniwala sa Diyos, sa salita ng Diyos, pag nadamay na yung pangalan ng Panginoon, pag nadamay ng salita ng Diyos, hindi sila tatahimik ipapangaral nila yung tama, kung may masagasaan, hindi sila mag-apology, hindi sila hihingi ng sorry, pagkat ang sinasagasaan nila ang Panginoon natin. Pero ngayon, bihira. Bihira sa mga churches ngayon na mangaral na against sa mga katuroang mali. Pero si Peter, hindi siya matatakot. Pagkat balang araw, haharap siya sa kanyang Panginoon, God will judge him kung paano sinulat yung kanyang aklat, paano niya pinangaral ang salita ng Diyos, hindi lang siya nangangaral ng, ng katotohanan o yung mga positive lang, pati yung mga negatives kailangan niya rin ituro. Kaya sabi niya, knowing this first of all, ibig sabihin, importante malaman ng mga members na may mga scoffers, may mga mockers, may mga tao nagtuturo ng mali, may mga false prophets, may mga false teachers, Importante na ng mga Christian churches, ng mga Krisyano, may mga taong ganito. Di ba? Kaya bilang ama ng pananampalataya si Peter, karapatan niyang pagsabihan ng kanyang mga anak. Mga anak, importanteng malaman niyo na may mga scoffers, may mga nangaaway. Mahal natin sila, gusto natin maligtas sila, pero patuloy nilang sinisiraan ang salita ng Diyos. Patuloy na sinisira ang pangalan ng Panginoon. Hindi lang ang Panginoon ang pinasinisira, mismo yung Biblia. Kasi pag binago mo yung Biblia, apektado na lahat. Okay? Pag binago mo yung salita ng Diyos, apektado na lahat. Kaya hindi ako magtataka yung ating mga historians. Nagagalit sila sa mga gumagawa ng history natin. Pagkat marami nakalagay sa history natin na hindi tama. Kaya minsan kinukurit nila, chinecheck eh. Parang hindi nangyari ito Kaya ngayon, pinaglalaban, pinaglalabanan nila ngayon kung totoo yung ginawa ni former President Marcos na siya ay hero. At sabi nila, hindi totoo. Mismo yung Amerika nagsabi na hindi siya hero. At sabi naman ng ating Pangulo, bakit sila magkiklaim na magsasabi na hindi hero ang Pangulo natin, hindi man sila taga-Pilipinas. <laughs> Minsan nakakatawa yung mga kondo, no? Kaya nalabaran ngayon. Gustong patunayan ng mga tao na ayaw nang ilibing sa libingan ng mga bayani ang ating former president kasi nga hindi totoo yung kanyang pinagagawa. Hindi ko lang kung ano ang totoo. Kaya ngayon nasa korte yan, nasa Supreme Court. Labanan na matatalino yan. Labanan niya ng mga nakapag-aral. Sila nga mismo eh. Kailangan ipagtanggol lang kung anong tama. Dapat tayo mga kusyano ganyan din. Pag may mali, mali. Pag may tama, tama. Huwag tayo matakot pag sabihan natin na yung isang grupo, isang kapatid, mali ang kanyang tinuturo. Ang delikado pag hindi natin sila pinagsabihan. Okay? Kaya dito si Peter, sigurado nung siya'y namatay, humarap siya sa Panginoon, masarap ang kanyang buhay pagkat pinangaral niya yung tama, hindi niya tinago. Kaya knowing this, first of all, ibig sabihin, isa sa mga priority, first of all, na malaman nyo may scoffers. At ang ginagawa nila, following their own simple desires. Tingnan nyo sa Psalm 1, verse 1. Psalm 1, verse 1. Paano ko pa maiiwasan yung mga tao ito? Yung mga tao ito patuloy na pupunta sa iyo. Pag ikaw umupo sa mga tao ito at nakinig ka, pwede ka rin maging false teacher or false te preacher or false believer. Okay? Sa Psalm chapter 1, verse 1, Pamilyar sa atin ang Psalm chapter 1. Iba sa inyo, memorize ang verse 1 up to 6. Sabi niyan, Blessed is the man. Paano naging blessed ang isang taong ito? who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. Pare-pareho lang yan. Yung scornful, siya po'y ungodly, siya rin po'y sinner. At pinaganda yung pangalan niya, scornful. Synonym lang yan. Who walks not in the counsel of the ungodly, Bago ka makinig ng mga payo ng mga tao, pag-aralan mo, ito bang payo na ito galing sa karunungan ng Diyos o galing sa karunungan nila? May mga tao na galing kanilang karunungan. Ipocompare mo rin kung base sa salita ng Panginoon. Pero kung hindi base sa salita ng Panginoon, reject it. At huwag ka rin tatayo sa mga singers na kung saan ang pinag-uusapan dyan ay hindi maganda. Ito yung, yung salitang walks, dyan, stand, sits, patuloy yan na ah, patuloy. Hindi lang yung isang beses lang, nung pinakinggan mo mali, umalis ka na. Hindi kasalanan yun. Pero yung pinakinggan mo, kahit mali, tayo ka pa rin ng tayo doon, upo ka pa rin ng upo sa mga tao ito, doon nagiging kasalanan to, naging habit mo na. Delikado yun. Importante nga sinasabi ko sa inyo, nakasalalay lagi dito yung kaluluwa natin. Saan ba akong church sa atin? doon sa church na nagtuturo ng tama o nagtuturo ng mali. Pag umating ka sa church na nagtuturo ng mali, anong resulta? Magiging mali ka din. Kung patuloy kang uupo, tatayo sa kanilang harapan at makikinig. Importante yun eh. Ito yung patuloy naging habit niya ng tumayo, lumakad, kasama yung mga ungodly, umupo na nakikinig sa scornful mga mothers. Noon, wala namang FB, wala namang mga high-tech na gamit noon, walang radio. Ang ginagawa na ito, nagbabahay-bahay. Naninira yan, bahay-bahay. Binabago nila yung kwento. Naranasan nyo ba may lalapit sa inyo? Buti na lang kilala nyo yung tao na kanyang kinukwento. Pero pag hindi, ha? Ganun ba? Wala na. Kaya bago niyo pakinggan isang tao na naninira ng kapwa-tao niya, kausapin yung tao na ginamit niya. May pumunta sa akin eh. Totoo ba to? Pag sinabi niya totoo, ayun, tanggapin mo. Pero pag sinabi hindi, huwag agad natin paniwalaan. I-balance natin yung ating pan pandinig. Pag merong nagkwento sa inyo, involve ang tao, nasa gitna ka lang. Ibig sabihin, half-truth. Dapat pakinggan mo pareho bago mo paniwalaan. Hindi ano, ha? At nagawa ka ng conclusion, yun po ay nagaya ka. Ito ginagawa ng mga mockers, ng mga scornful. Nagbabahay-bahay sila. At madalas pinupuntahan nila yung mga taong walang alam. Yung mga taong di nag-aaral. Yung madaling mabola. Ibig sabihin na walang alam, hindi ibig sabihin hindi ka nakapag-aaral ah. Hindi ka nakapag-high school o college. Hindi. Ito yung mga tao na kahit na nakapag-aral sila, madaling mabola. Madaling madaya. Oo. Oh. Alam niyo yung mga nagtitinda, kahit na hindi nakapag-aral yan, pagdating sa bilangan ng pera, talo ka. Eh. madadaya ka nila eh. Kasi expert sila sa pera eh. Kahit hindi nakapag-aral eh. Di ba? Bibilangan sa yung pera. Oh. Nakayupi lahat. Pag uwi mo sa bahay, parang kulang ng isang Kasi niyuyupi nila yan eh. Binibilang sa'yo, kala mo magkasama, hindi talaga hiwalay eh. Nakayupi, binibilang sa'yo. Ito ginagawa ng mga tao ito, scoffers. Kaya pag, pag may pumunta sa bahay ninyo, at iba ang dala niyang katuruan, Umpisa pa lang, sabihin niya, sorry po, hindi po ako naniniwala sa turo niyo. Iba po yung katuro ng Biblia. O kayong manini, maninis chismis sa inyo, sisiraan yung isang tao, sorry ha, ah. kilala ko yung tao binabanggit mo. Uh, asawa ko yun eh. Asawa ko <laughs> asawa ko yun eh. Mas kilala ko siya eh. Uh, para maiwanan sila, tingin sa verse 2. Kaya yung mga tao na hindi nag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi nagbabasa ng salita ng Panginoon, Madali silang madaya. Pero yung mga taong patuloy na nagmamahal sa salita ng Panginoon, nagbabasa, nakikinig, din sa verse 2, But His delight, ito yung blessed man, hindi mo siya madadaya. Hindi mo siya maapit sa maling katuruan. Bakit? Sa verse 2, But His delight, saan? Is in the law of the Lord. Kanina binabasa yan. And in His law, He meditates what time? Day and night. Laging nasa isipan niya salita ng Panginoon. Maari hindi. Pagbasa niya, sa umaga, sa gabi, minimeditate niya, binabalikan niya ulit. Para lalo niyang hindi makalimutan. Iba ka minimemorize eh. Ayun eh, yung mga scoffers. Tinitwist nila. At ang ginagamit nga nila, katulad sinabi ko sa inyo, simple desires simple desires. Magandang pakinggan, pero pag chinik mo sa Bible, mali pala. Mali pala. Proverbs 21 verse 4. Tingnan niyo sa Proverbs 21 verse 4. 21 verse 4. Ito yung mga tao na ito, yung mga scoffers. A haughty look, a proud heart, and the plowing of the wicked are seen. Yan ang kanilang ginagawa. Ang tawag sa mga tao na ito, yung mga scornful, ito yung mga scoffers, ito yung mga mayabang. Mayabang hindi sa harapan ng tao, kundi mayabang sa harapan ng Diyos. Kasi pag uh, iba yung katuruan mo, Ayaw mo ng katuruan ng Diyos, mayabang ka. Parang sinasabi ng Panginoon, mas matalino ako sa iyo. Okay? Pag binago mo yung katuruan mo, mayabang ka sa harapan ng Diyos. Kasi nga, iba yung katuruan na ginamit natin. Hindi yung katuro, pag hindi, hindi katuruan ng Diyos ang ginamit natin, hindi yung Biblia, hindi yung kanyang katalino, hindi yung kanyang kaisipan, ang tawag sa mga tao na ay mayabang, hutilo, proud, Pero huwag tayong bibilib sa mga matatalinong tao sa mundo. Bumilib tayo sa mga matatalino na Kristiyano. Ito yung mga taong nagpakumbaba sa Diyos, ito yung mga taong nagsisi ng kasalanan, at ginamit nila yung karunungan nila, at ang ginamit nilang karunungan, karunungan ng Diyos. Kahit na lawyer ka, hindi kita sasaluduhan pag unbeliever ka. Tatalunin ka ng isang janitor na siyang Kristiyano na may takot sa Diyos. Maari sa harapan ng mundo, mataas ang pinag-aralan mo. Pero sa harapan ng tao, mas mataas yung taong krisyano. Nakakilala sa Panginoon. Kahit mababa ang kanyang pinag-aralan. Nakakatakot eh. Eh, yung mga ATS, hindi naniwala sa Diyos, binabago na salita ng Panginoon yung mga kulto, binabago nila salita ng Diyos, mga occults, binabago nila salita ng Diyos. Sa Africa, mas grabe dyan yung mga tradisyon, yung mga superstitious na mga tribes. Grabe. May mga superstitions. Kahit sa atin may mga super, superstitions. Di ba? May mga ritual na dapat mong gawin bago umakit ang bundok. Kaya kailangan dumang muna sa dato, susunog kayo ng mado, para ingatan kayo ng mga spirit ng, ng kagubatan. Di ba? Sa 1 Timothy chapter 2 verse 4 to 6. 1 Timothy chapter 2 4 to 6. Masakit man banggitin, pero yung decision na ginagawa ng grupong ito na yung ginagawa nilang santo yung mga tao para maging mediator between God and man, Yung po ay paninira. Yung po ay simple desires. Pagkat sa Bible, sa 1 Timothy chapter 2, 4 to 5. Isa lang ang mediator natin. Huwag na natin dagdagan. At sapat na siya. He is enough. Sa verse 4 to 5, pansinin niyo po. Basahin ko verse 3. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved. Napansin niyo sa ating talata, simple desires yung simple desires nila, dadali nila sa impyerno yung mga tao. Hindi sa Diyos nila dinadala. Dinadala nila sa kanilang sariling paniwala, sa kanilang grupo, sa kanilang religion, hindi sa ating Panginoon. Pagkat ang ating Panginoon, ang desire niya, yung mga tao maligtas, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Yun ang desire ng ating Panginoon. Pero yung desire nila, simple desire, hindi nila dadalhin sa knowledge of the truth. Yun ang pagkakaroon ng simple desires sa desire ng Panginoon. Nais niya yung tao maligtas, nais niya yung mga tao matuto ng salita ng Diyos. Without the vision, the people will perish. Alam niyo salitang vision doon, sa iba, mali ang kaulugan ng vision doon. Yung vision, yung vision talaga nakikita, ganyan. Yung salitang vision niya sa original, Word of God. Without the Word of God, the people will perish. Ayun ang ibig sabihin ng salitang vision doon. The Word of God, the knowledge of the truth. Kaya importante sa mga leaders ng mga churches, patuloy nilang pakainin, pakainin, pakainin ng tamang salita ng Diyos ang kanyang mga members. Upang hindi madaya upang ang kanilang panampalatay patuloy na maging malinis. Yun ang ating napag-aralan, the purity of our faith. You know, the perversion of our foes. Tingnan sa verse 5, 2 Timothy chapter 2, verse 5. Sabi niya, For there is one God, and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. He is enough to be our mediator to our God. Hindi na natin kailangan ng mga saints. Hindi natin kailangan ng mga tao para lumapit sa Diyos. Pwede ka makalapit sa Diyos pag ikay lumapit kay Jesus. At kung si Jesus ang iyong Panginoon at tagapagligtas, meron kang mediator patungo sa kanyang Ama. Di Yan ang desire ng Panginoon eh. Pero ang ginagawa ng mga scoffers, binabago nila Dinadagdagan nila ng mga mediators. Dinadagdagan nila. Yun ang, ginagawa, yun ang simple desires. Nilalayo nila sa katotohanan. Ang tawag nga doon, the knowledge of the truth. Nilalayo nila yung mga tao. Ang desire ng Panginoon, ikaw at ako, ang desire niya tayo maligtas. Di ba napagod ang desire ng Panginoon? Pero itong mga scholars na ito, ilayo niya tayo sa tunay na Diyos at tunay na katuruan ng salita ng Diyos. Kung meron kayong Bible, two chapters a day, ay napaganda na niya. Hanggang maging habit nyo. Alam niyo yung habit, nadidevelop yan pag patuloy nyo ginagawa at dinidisiplin niyo sarili niyo. Katulad ng sigarilyo, habit yan eh. Bakit naging habit? Patuloy sila naninigarilyo. Ilan na bad habit. Yung pagsusugal, kaya sila naging sugarol, naging, naging habit na. Patuloy sila nagsusugal kahit wala ng pera, naghahanap ng pera para pang sugal. Yan din yung mga gumagamit ng drugs. O tawagin natin shabu. Naging habit nila yan kasi lagi lang ginagawa. Kung meron tayong habit na dapat makita sa atin ay ang pagbabasa o pakikinig ng salita ng Diyos. Para hindi tayo madaya. Naging habit nyo na ba ang salita ng Diyos sa buhay natin? Kung hindi pa, umpisa natin. Kung, kung mag-umpisa ka pala, one chapter a day. Mag-umpisa ka sa Matthew. Okay? Matthew to Revelation. At ah, pagkatas ng Revelation, balik ulit sa Matthew. At bigyan mo ng time yung Old Testament. One chapter a day. Mapapansin nyo, two chapters a day na. Minsan, three chapters a day. Minsan, di mo na mapigilan sa sarili mo dahil sa, sa kagandahan ng salita ng Diyos. Naging adik ka na sa salita ng Diyos. Kung meron yung adik, dapat tayo mga Krisyano, adik sa salita ng Diyos. Naging habit mo na siya. Okay? Pangit lang pakinggan yung salitang adik. Pero yun ang ibig sabihin yun. Ano pang talata niyan? 2 Corinthians chapter 4 verse 2. Anong ginagawa ng mga scoffers? Second Corinthians. At ito, ingat na ingat si Pablo, ingat na ingat yung mga apostles, na ganito yung kanilang gawin sa salita ng Panginoon. Pero yung mga scoffers, wala lang. Natural nilang sirain ang salita ng Panginoon. Sa chapter 4, verse 2. Sa, sabi ni Pablo, But we have renounced the hidden things of shame, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Narinig naman ba? Ito ginagawa ng mga scoffers. Binabago nila, sabi nga dito, tinitwist nila yung salita ng Panginoon. At tinuturo nila na may kadayaan, may pambubola, may halong kasinungalingan. Delikado. Kaya importante sa isang leader ng church at dumami pang leader sa church na nangangaral ng tama, nangangaral ng tamang katuruan ng Biblia. Alam niyo ba, isa sa mga qualifications ng isang pastor, up to teach. Up to teach. Kailangan marunong siya magturo ng salita ng Panginoon. At ang binigyan na ng qualification dyan, yung mga pastors. Kasi si Paolo, hindi siya naniniwala sa pastora. Okay? At sabihin ko sa inyo, yung po isang pag-twist ng salita ng Panginoon. Pagkat ang plano ng Panginoon, ang mga leaders sa Lord Church, mga pastors, at baka sila up to teach. Hindi ka ng pastor, dapat nag-aral ka. Nag-aral ka. Hindi lang true experience. Dapat mayroon kang puso na mag-aral ng tunay na salita ng Panginoon. Kasi kung kunin mo to feed the flock of God, at ang gagamitin mo sa salita ng Sa James chapter 3, 1 to 2, may warning siya dyan. Kayong mga nagtuturo ng salita ng Diyos, pag binabago ng salita ng Diyos, kayo unang mahatulan ng Panginoon. Mahina! Kala ko madali maging pasto, parang nagutak ko ito sa harapan ng Panginoon. Pag ako'y nagkamali ng turo, hindi ako mananagot sa inyo. Kasi tungkulin niyo rin mag-aral to check my preaching, to search the scripture daily, tungkulin nyo yan. Pero pag hindi nyo ginampanan ang tungkulin nyo, pwede tayong madaya. Pero ako pa, ako nagturo ng mali, aharapin ko yan sa harapan ng Panginoon. Ayaw niya kasi na marami maging teachers eh. Ibig sabihin teachers, yung mga nagtuturo sa salita ng Panginoon, nangangaral sa salita ng Panginoon, pero mali. Gusto niyo maging tayo sa James chapter 3, verse 1 and 2? Tingnan niyo po yan, para makita niyo po. Sarap ng sound ng mga ulan, no? Ngayon po, ay ah, sabi nila, baka tatlong bagyo this month. O, oh, apat. Baka next month, tatlong bagyo. Sa November, tatlong bagyo din. One to three na bagyong darating. Pero pasalamat tayo. Mas maraming tagulan kaysa tagulan. Mas maraming tag araw kaysa tagulan. Uh, kaya, hindi mo sila katulad ng panahon ni Noel. 40 days and 40 nights. Mahirap yun. Ito sa chapter 3, verse 1 and 2. Nakita niyo ba? My brethren, let not many of you become teachers. Napansin niyo yan? knowing that we shall receive a stricter judgment. Ay, mga Sunday school teachers, <laughs> mga teachers sa discipleship, mga teachers sa church, kami mga teachers at mga pastors, pero huwag kang matakot pag nagtuturo ka ng tama. Matakot ka pag nagtuturo ka ng mali. Stricter judgment, matindi yung judgment sa'yo. Kasi nakakadaya ka eh. Nagpuproduce ka ng mga maling believers. Nagpuproduce ka ng mga maling disciples. Okay? Okay, next na uh, slide natin. False accusation. Ano ba yung accusation ng mga scoffers na ito? Ano, ano ba yung accusation nila sa mga Krisyano? Sabi nila, they will say. Ibig sabihin, madami to. They, they will say, Where is the promise of His coming? Forever since the Father's small as it, all things are continuing as they were from the beginning of creation. Hindi na sila mamaghintay. Kinikwestiyon nila yung mga Krisyano, nasaan ang pangako ng kanyang pagdating? Hindi yan totoo. Hanggang ngayon, no, oh, hindi dumating ang Panginoon ninyo, nangiinsulto sila eh. Mga mockers eh. Lakas mga asar, parang ganyan ang asar. Hindi totoo yan dahil ng Panginoon. Hindi totoo yung kanyang pangako na siya'y darating. Nasaan niyang pangako niyan? Ang tagal-tagal na, yung mga naghihintay na matay na. Ngayon po, 2016, hindi pa rin dumating ang Panginoon. Naniniwala ba tayo dating ang Panginoon? Ha? Ang hina ng sagot na parang, parang naniwala ka sa mga scoffers. Ha? Dating ba Panginoon? May rapture. May rapture. Pero itong mga taong ito, yun ang kanilang ginagawang paraan para siraan ang mga Krisyano. Hindi totoo ang pangako ng Diyos. Hindi lang yung pagdating ng Panginoon ang pinupwesyon, pati yung kanilang Diyos. Hindi totoo ang kanyang pangako. Unfaithful God siya. Hindi totoo yun. God is always faithful to all of us. At ang kanyang pagdating, walang araw na binigay. Anytime pwedeng dumating ang Panginoon. Alam niyo ba, may kumakalat na balita ngayon, October 8 sa birthday ko, magkakaroon ng World War III. Sabi ni Nigel Damus, yun ang kanyang mga followers. Pinagayara nila sa October 8, ako, ganda ng birthday ko, World War III. Totoo ba yun? Pinagayara may mga gera, mga rumors of wars, yun tayo mag-uumpisa, mga rumors lang yan. Pero eh. hindi naman magkakatotoo ayan. Kailangan mag-rapture muna. <laughs> Oo, sa tribulation, pwede mangyari yan. Okay, what is the promise of His coming? Patuloy tinanong mga kapatid. At nakaharap niyo isang scoper, At sabihin sa inyo, Naniwala ka ba dati ng Panginoon ninyo? Hindi na dati niya. Kita nyo, oh, dati iniintay ng parents mo yan, ng lolo mo. Pero wala na lolo mo, wala na yung parents mo. Hanggang ngayon, oh, hindi pa rin siya dumarating. Ano sasabihin mo? Oo nga, no. Parang hindi yata totoo yung aming panapalataya. Wow! Bigyan ko kayo ng sagot na bago mag magbano pa kayo. Bigyan na natin kasagutan sa verse 9. Baka. <laughs> Pero pag-aralan din natin yung verse na, ibigay ko lang ngayon ha, pero next time pag-aralan natin yan. Para may kasagutan na kayo. Chapter 3, 2 Peter chapter 3, verse 9. Bakit hindi pa dumarating ang Panginoon? Hindi ba totoo ang kanyang pangako? Totoo ang kanyang pangako. Pag siya nangako, totoo. Alam niyo ba lahat ng nangyari sa Old Testament na fulfilled na? Isa na lang, ilan na lang, ilan na lang pangako ang ating inihintay? Rapture, tribulation, millennial kingdom, new heaven and new earth. O ilan na lang yan, o konti na lang. Yung kapanganakan ni Jesus Christ, natupad na. Yung kamatayan ni Jesus Christ, dapat natupad na. Yung pagkabuhay niya muli, natupad na. Yung nasira yung Israel, yung ilang tempo, AD 70, nangyari na. Ilan na lang yung mga pangako ng Diyos na hindi natutupad. Ngunit hinihintay natin yung rapture. Hindi natin problema yung tribulation. After tribulation, mas maganda yan, millennial kingdom. Pero pag-aralan natin yan, pagdating natin sa future. Bigyan ko yung verse 9. Isulat niyo yan, yan ang sagot dyan. Eh, yan ang sagot na binigay ni Peter. Yan ang binigay ng banal na spirito kay Peter. Peter, sulat mo ko itong dahilan. The law is not slack concerning His promise. Ibig sabihin, hindi nagkulang ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Totoo ang kanyang mga pangako. Dapat idiin niya sa mga Krisyano, lahat ng pangako ng Diyos ay totoo. Kasama to ang kanyang pagdating concerning His promise. As some count slackness. Sino nagsasabi niyo? Yung mga scoffers. And as some count slackness. Yun ang sabi nila sa verse 4. Where is their promise of His coming? but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but all should come to repentance. Nakita niyo yung desire kanina, di ba pinag-aralan natin, sa kanila simple desires, wala silang pakilag sa mga kaluluwa natin eh. Nais sila mapunta tayo sa impyerno. Nais sila tayo mapahama. Kapag tumayo ka sa mga tao itong scoffers, parang totoo yung kanilang tinuturo, pero dinadala ka sa impyerno. Dinadala ka, dinadala ka sa maling katuruan, hindi sa langit at hindi sa Panginoon. Dinadala ka nila sa sarili nila, sa kanilang reliyon, hindi ka dadalhin sa Panginoon. Yan ang simple desires. Ano desire ng Panginoon? Maligtas ang mga tao. Paano maliligtas? Kailangan bigyan niya ng time. Bigyan niya pa ng time. Sabi dito, that is long suffering toward us. Wow, napaganda. Patient with us. Long suffering. Buti nga long, eh, no? Hindi natin alam kung hanggang saan yung salitang long. Basta long. Mahaba, mahaba. 2016 nila, binibigay niya pa rin ng chance sa mga makasalanan na magsisi. Alam niyo ba, kasama kayo at kasama ako noon. Buti na lang ang Panginoon na hindi siya dumating noong 1982. Kasi 1983 ako nakakilala sa Panginoon. Eh. Kung ikaw lang kilala 1995, buti lang hindi siya dumating ng 1994. Naawa pa rin ang Panginoon sa iyo, binigyan ka pa rin ng chance para magsisi. Pero kayo naligtas 2000. 2014, 2013, ngayon 2016 na, binigyan ka ng chance. Buti na hindi siya dumating ng 1999. Long suffering. May mga mga sa buhay pa tayo kailangan maligtas. May mga kaibigan pa tayo. Hinantay lang kung bakit hindi pa dumating ang Panginoon. May mga pinili pa siya na hindi nakakarinig ng mabuting balita. Kaya pupunta tayo sa Acme at sa Ramos. Malay mo, naroon ang ilan. Malay mo, naroon ang ilan. Kasama ba kayo? Yan ang tanong ngayon. Sama tayo. Malay mo, naroon yung hinihintay ng Panginoon na maligtas. Kaya mahaba yung kanyang suffering, long suffering, not willing that any should perish, but all, that all should come to what? To repentance. Malay mo yung nanay mo, yung tatay mo. Malay mo yung kapatid mo. Eh, eh hindi pa dumating ang Panginoon, nais ng Panginoon, maligtas yan. Magsisi. Yan ang sagot sa kanilang katanungan. Okay, huwag na tayo tumalog yan. Papalikan natin yan next time. Balikan natin. At least may sagot na tayo. Nakuha niya? Yung tanong nila sa verse 4, ang sagot natin verse 9. Ilan po sa persuasion nila? The firm answer. Sagutin pa rin natin. The firm answer. Okay, sa verse 5. Binigay ko na yung pinakasagot eh. For they deliberately overlooked this fact. Sabi ni, ni, ni Peter, alam niyo mga tao itong scopers na ito, halatang hindi nagbabasa o nag-aaral ng salita ng Panginoon. They deliberately, ano yung salitang deliberately? Talagang sinasadya nila to overlook this fact. Ito totoo. Ito'y yung mangyayari. Pero talagang sinasadya nilang huwag pag-aralan Sinasadya nilang huwag basahin. Sinasadya nilang i-reject ang Panginoon. Alam niyo mga tao, kaya sila napupunta sa impyerno, hindi kasalanan ng Diyos. Mahal ng Diyos ang makasalanan. Kaya napupunta ang tao sa impyerno, patuloy nilang nire-reject ang katotohanan. Patuloy nilang tinatanggihan yung alot ng Panginoon. Malalaman niyo, pagpunta natin sa Agni sa Ramos, maaaring meron dyan tatanggap Maraming magre-reject dyan. Kasalanan ba ng Diyos? Hindi. Kasalanan nila. Binigay na, ibibigay natin yung katotohanan, i-reject nila. They deliberately overlook this fact. Ano pa sabi ni Paulo, that, ni Pedro, that the heaven existed long ago. Noon pa noon, pati yung creation, hindi lang yung pagdating ng Panginoon, pati creation, ay nilang paniwalaan. Sino mga taong hindi naniniwala sa creation? Kadalasan mga scientists, Big Bang Theory. Sila, hindi, hindi ko yun. Oh, yung pangako niya, hindi ko, pati yung kanyang nilika. Kwento-kwento lang, lumabas na lang yan. Oo, oh, nung pinangal ako, lumabas na lang yan. Eh. And the earth was formed out of water and through water by the word of God. Yun ang kanilang deliberately overlooked spot. Yung kanilang basihan, saan ang gagaling? from sinful desires. Okay, pinag-aralan natin. From sinful desires. Hindi galing saan? By the Word of God. Huwag basta-basta natin paniwalaan ng isang katuruan, i-check natin ang salita ng Diyos. Gamitin natin by the Word of God. Totoo may creation. Totoo ang ang daigdig natin ay na form out of water and pure water. Totoo yan. At ang pinakamarami sa daigdig natin yung earth, especially earth, ano mas marami, lupa o tubig? Tubig. Tubig. Paano natin pinapaniwalaan na ang Diyos ang lumikha na ito? Sabi ng salita ng Panginoon. Saan natin matatagpuan yung Hebrews chapter 1, 1 to 3. Tingnan nyo sa Hebrews. Sino gumawa niyan? Hebrews chapter 1, 1 to 3. Hebrews chapter 1, 1 to 3. Sino gumawa niyan? Sino pakikinggan natin? Yung mga scholars? O yung salita ng Panginoon? Kaya kung sabi ng salita ng Panginoon, God, who at various times and various ways spoke in times past to the fathers by the prophets. Sa Old Testament. Pinento na yan. Sa verse 2, has in these last days spoken to us by His Son. Sino ang ginamit ng Panginoon na ngayon sa New Testament? His Son, si Jesus Christ. Whom He has appointed heir of all things through Him. Paano na ganun ang kaigit? Through who? Sino yung whom Si Jesus Christ Also, He made the worlds. He made the worlds. Si Jesus ang ginamit ng Diyos, likain ang ating daigdig. Patuloy na nakikita ninyo. Okay? Ang Diyos ang nagplano, ang anak ang lumikha. At ang patuloy ng propaganda, ang Banal na Espiritu. Kaya sa creation, kasama yung Trinity. Sa salvation, kasama yung Trinity. Even sa creation, kasama yung Trinity. Bigyan ko yung madaling illustration ha. Dito, dito sa, dito nga sa building natin, o sa lahat ng building, may architect, di ba? Yung architect ang nag-design. Siya rin yung gumawa. May mga workers na gumawa. Pero pag natapos na isang building, lalapitan yung architect o yung engineer, ang ganda ng ginawa mo. Pero hindi mo siya gumawa, nagplano siya. Pero kasama siya sa gumawa, siya nagplano, at iba yung mga nagguha, yung mga workers niya. Nakuha niyo? There is a Trinity. Kahit na si Jesus yung lumita, kasama rin yung Ama, kasama rin yung Banal Espiritu. At sa Bible, sabi, God said, Let there be light. At yung salitang God doon, Elohim. Plural. Elohim. In the beginning, God created the heavens and the earth. Yung God doon, plural yun. Elohim. We believe in one God in three persons. Okay, eh, mahabang usapan naman yun. Pero sabi ng Biblia, siya ang lumikha. Kaya yung mga tao nagsasabi na ito'y Big Bang Theory, yun yung mga scoffers na binabanggit ni Pablo, mga mockers. Huwag natin silang paniwalaan. Marami pa mga talata dyan na magbibigay kasagutan sa atin na ang Diyos ang lumikha nito. Yung mga verses na nilagay ko dyan. Yung Genesis, chapter 1, verse 3, verse 6, verse 9, 11, 14, 20, 24. Laging sinasabi ang God said, at yung verse 26, yung sinabi, huli niyang sinabi, God said, let us make man in our own image. Ganyan ka-powerful ang salita ng Diyos. Walang ka-effort-effort. Hindi katulad na ito. Kailangan mo mag, may lakas, may effort para magpalitada ka, magtayo ng poste, magkabit ng mga bakal. Kailangan ng effort. Pero ang Panginoon, pag siya lumika, hindi siya pinabawisan. Wala ka effort-effort. Sinasabi niya na, God said, biglang lumalabas na lang. Ganyan makapangyari ng Panginoon. Sino pa niniwala natin yung mga taong may kamatayan o yung ating Diyos na walang kamatayan? Sino pa niniwala natin yung mga tao na hindi powerful o yung ating Diyos na pag sinabi niya, nangyayari? By the word of God. Yan ang hamon ni Pablo sa mga scoffers. By the word of God. Bakit pa niniwalaan yung talino ng tao? Mas matalino ang Diyos namin sa inyo. Yan ang ibig sabihin ni, ni, ni Pedro dito. Kasi nababangin ko, Pablo, ni Pedro, by the word of God. Kaya yung Bible ninyo, huwag yung sayangin. Paano hindi masasayang yan? Basahin ninyo. Basahin ninyo. Wala na tayong rason na hindi natin mababasa ang Biblia. May printed Bible, may digital Bible. Kung may cellphone ka, pwede ka mag-download ng Bible. Kaya alam ko, balang araw, isa sa mga hatol na gagawin ng Panginoon sa mga tao kung paano nila minahal ang salita ng Diyos. Salamat tayo, may kanayahan tayo magbasa ng Biblia. Salamat tayo, hindi tayo pinipigilan ng gobyerno. Basahin nyo. May discipleship tayo, mag-aral tayo ng Biblia. Kung saan pinapangaral ang salita ng Diyos, puntahan natin. The firm answer, ang sagot lang, by the word of God. By the word of God. Itutuloy natin ito next Sunday sa ating pag-aaral. Ayun, hope binabasa niyo yung chapter 3 para hindi tayo gaano nalilito sa ating pag-aaral. Nakukuha niyo po ba mga kapatid? Ha? Alam niyo yung sagot sa verse 4? Yung verse 9. Pati yung verse 5, by the word of God. Yan ang sagot niya. Yun yung firm answer ni Pedro sa mga scopers. Yung mga scoffers kasi, hindi gumagamit ng Biblia. Kung gumagamit sila, hindi nila pinaniniwalaan. Binabago nila. Hirap pala ng araw, pagawa mo yung no? Mas malakas yung blessing ng Panginoon, eh, no? Pero ganun pa man, eh, buto nilang may mic. Buto nilang may mic. Tayo po na nalangin. O aming dakilang Ama, Marami pong salamat sa iyong salita na aming pong binasa. Alam po namin sa aming karunungan, hindi namin kayang ipaliwanag yung mga bagay na inyong nilikha at mga pangako na nangyayari. Hindi namin dapat paniwalaan yung kaisipan ng mundo pagkat yung kaisipan ng tao may limitasyon. Pero yung kaisipan ng Panginoon ay dakila napakaganda at laging totoo. Nawa kami